pemahaman yang sangat buruk karena itu dia tidak berjalan di atas sunnah Ahmadiyah al qadiyani Ahmadiyah al qadiyani ma'ruf bagi kita ini murtad kaum murtadin yang mengaku menjadi yang mengangkat Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab sebagai nabi Padahal ayat Al-Quran telah jelas mengatakan khataman nabiyyin wa Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin. Saya mau tanya, apakah Ahmadiyah mengingkari ayat itu? Dia mengatakan saya tolak ayat ini? Tidak. Tidak. Dia tetapkan itu, ayat itu, tapi ditafsirkan sesuai dengan tafsirannya. Dia tidak menolak ayat itu. Dia apakah dia menolak Al-Qur'an yang ada pada kita? Tidak. Tapi ditafsirkan sesuai dengan tafsirannya. Baru-baru ini saya berdialog dengan uh, salah seorang Ahmadiyah yang meminta kepada saya secara berdua tidak dihadap hadapan karena ini mungkin lebih lebih uh, dapat mengena untuk masuk ke hati huh? dia tidak tolak ayat ini tetapi dia tafsirkan khatam di situ adalah perhiasan atau cincin karena kami berdialog di perpustakaan besar terbesar di di Asia Tenggara ini maka saya tunjuk hampir seluruh kitab tafsir dan lugatul Arab tetap dia mengatakan bahawa khatam di sini adalah cincin yang saya mau jelaskan sama para asatidz yang saya muliakan adalah bahawa tidak setiap orang yang membawakan al-haq al-Quran dan hadis berada di atas kebenaran kalau tidak dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena khawarij membawakan ayat al-Quran al-Karim al quran al karim ahli-ahli bid'ah besar membawakan ayat-ayat Al-Quranul Kirim tetapi ditafsirkan sesuai dengan penafsirannya sendiri tidak ada metode contoh lain orang mengadakan salat mengerjakan salat nisfu sya'ban nisfu sya'ban untuk banyak hadis saudara bertanya sunnah orang itu menjawab sunnah mana dari ini dia dikeluarkanlah sejumlah hadis yang menjelaskan adanya salat nisfu sya'ban Selalu tentu bertanya Nabi, sahih hadis itu? Sah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kebanyakan diam tidak bisa menjawab. Mari dipulangkan kepada ahlinya. Para ulama dalam mengamalkan perintah Allah fasalu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Hadis tanyakan kepada ahli hadis. Hadis ada isnadnya. Tidak serampangan sembarangan orang membawakannya. Dicek, dilihat. Kata ulama dahulu mengatakan al-isnadu minad din walau al isnad la qala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada isnad, maka siapa saja dapat ngomong apa saja yang dia mau ngomongkan, dia mau bicarakan seenaknya. Maka ditanya dalam Islam, Sammu rijalakum. Sebutkan rijal kamu. Maka para ulama telah menjelaskan kepada kita. Hadis-hadis tentang nisbu syaban, maudu, palsu. Silakan saudara baca, saya sebutkan beberapa kitabnya. Pertama kitab Al-Mawdu'at oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi. Yang kedua Kitab Al-Lalil Masnu'ah Al-Imam Suyuti Kemudian yang ketiga Kitab Tanzihul Syari'ah Al-Imam Ibn Araq Al-Imam Ibn Araq di khususnya di kitab al-mawdu'at al-imam Ibnu al-Jauzi menjelaskan tentang isnadnya dan seluruh hadis yang berbicara tentang ini mawdu Nah berarti tidak berada di atas sunnah Tapi yang menjadi lawan bagi sunnah Itu bid'ah Contoh lain. Seorang membawakan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ditanya kenapa beliau puasa pada hari Senin Beliau menjawab itulah hari kelahiran saya dan diturunkan Al-Quran pada hari itu. Hadis ini yang pertama mengenal hadis ini kan para sahabat Allah alaihim jami'an para sahabat yang pertama mengenali hadis ini yang menyampaikan kepada manusia juga para sahabat hadis ini termaktub di kitab Sahih Muslim Sahabat mendengar dari Nabi Sallallahu SAW Kemudian menyampaikan sesama mereka Saling menyampaikan satu dengan yang lain Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in Kemudian tabi'in menyampaikan kepada tabi'un tabi'in Termasuk a'immatul arba di sini Pernahkah salah seorang dari mereka menafsirkan hadis yang mulia ini Untuk peringatan maulid Nabi SAW Alhamdulillah Sampai mati kita cari tidak akan ketemu Saya berani mengatakan sampai mati Kenapa? Karena maulid tidak pernah ada kecuali pada abad keempat Hijriah ah, Coba-coba lihat Itu mereka berdalil dengan hadis Tapi tidak berada di atas sunnah Kenapa? Karena mereka mempunyai pemahaman yang buruk yang menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam seperti khawarij membawakan hadis, eh, membawakan ayat Al-Qur'an tapi ditafsirkan sesuai dengan kemauannya sehingga Ali mengatakan apa yang kau katakan adalah batil. Karena seluruhnya juga membawakan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis. Tapi apakah berada di atas sunnah atau tidak? Karena itu terdapat hikmah yang sangat-sangat dalam sekali ketika Rasulullah SAW mengiringi sunnahnya perjalanan kehidupannya dengan perjalanan para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an. Lanjutan hadis yang pertama saya bacakan tadi. Fa'alikum bi sunnati wa sunnatil khulafa al Rasulin al Mahdiin. Adhu alaiha bin nawajiz. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasidin al-mahdiyin. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali yang mewakili sekalian para sahabat Allah alaihim jami'an. Abu 'alaiha dengan domir kata ganti mufrad bukan 'alaihima. Padahal yang disebut dua. Coba perhatikan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-madin. Dua. Ada huruf waw, ataf, penghubung. Abdu peganglah. Abdu alaiha. Harusnya kan? Alaihima. Tapi di Nabi katakan alaiha. Yang menunjukkan bahawa yang pertama kali menerapkan sunnah Nabi yang mulia.